tukio hili tutajitahidi katika majalisi nne au tano insha Allah kuna umuhimu wa kufahamu sababu zinazotupelekea kuzungumzia tukio hili kwa nini sisi tunazungumzia suala la kuuawa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma lakini pia tuna umuhimu pia wa kumjua ni nani kwani Husayn ni nani al-Husayn radhiyallahu anhu na pia kuwajua ahlul bait أهل بيت رسول الله صلى الله عليه wasallam kwa ujumla katika mtazamo wa ahli sunnati wal jamaa pia kuwafahamu ahlul bait katika mtazamo wa Shia Ashariya lakini kwa kipindi hiki hatutatazama jambo hili kwa sababu tukitazama jambo hili tutalazimika tuzungumzie mambo mengi ambayo hayatakuwa yanahusiana moja kwa moja na suala la maqtalul Hussein kuuawa Hussein radhiallahu ta'ala anhu bali itabidi tuzungumzie ghulu za mashia kwa ahlul bait msimamo wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kuhusiana na maghulat na akwali zao nyingi wanazozitaja kuhusu ahlul bait ambazo si kauli za sawa sawa sasa hili litachukua muda kwa sababu kuna mambo mengi sana na tushawahi kueleza huko nyuma mambo hayo peke yake yanahitaji majalisi kama nne mpaka tano kwa hiyo tutayaondoa safari hii tutataja tu mawqifi ahli sunnah wal jamaa kuhusiana ahli albayt radiyallahu ta'ala anhum na kama tukitaja kwa upande wa Shia basi tutakuwa tunataja tu kwa mbali lakini si kwa, kwa, undani zaidi kama tulikuwa tunavyofanya katika uh, mfululizo wa durusi zetu zinazohusiana maktaba ya hussein lakini pia katika kudurusu kwetu kadhia hii tunalazimika kufahamu msimamo wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dhidi ya wanaodai kuwa ni Shia wake wafuasi na watetezi wake kwa ufupi watu wa Al-Kufa watu, watu wa mji wa Kufa tutawatazama kwa jicho maalumu watu hawa kwa sababu Kufa mji wa Kufa ndiyo yalikuwa makazi ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu tufahamu jinsi makhalifa wale watatu yani Abu Bakar as-Siddiq wa Umar al-Faruq وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم واو ليفني مكازياه دار الخلافه مقام قوه وخليفه والاسلام يكون يالي لمكازي مكازي المتوم صلى الله عليه وسلم مدينه وقت توالى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مكازي دار الخلافه iliamia katika mji wa Al-Kufa na kadhalika Kufa watu wa Kufa ndio waliomuita Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma na Al-Husayn radiyallahu anhu akakubali kutoka kwenda Kufa sasa tuna kila sababu za kuwatazama hawa watu wakufa ni kina nani lakini kwa mtazamo wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye anasemaje na mara nyingine ikibidi kuja na baadhi ya vitabu vya Shia Ithna sharia na maneno yake Ali bin Abi Talib yanayozungumza juu ya watu wakufa tutafanya hivi kadhalika tutataja msimamo alionao al-Hasan kaka yake al-Husayn radiyallahu anhuma al-Hasan bin Ali kuhusiana na shia na watu wa Kufa yeye alikuwa na mawkifu gani kuhusiana na watu hawa pia majlisi nyingine itakuwa kama majlisi ya tatu pengine siku ya Jumatatu lailatul athulatha tutakuja kuzungumzia barua zilizokuwa zikiandikwa na watu wa kufa kwenda kwa Hussein sababu Hussein radhiallahu ta'ala anhu haku hakukurupuka tu akaamua kwamba mimi ninakwenda al-Kufa alitoka huko alikotoka kuelekea al-Kufa kwa sababu ya wito baada ya kuwa tushawafahamu hawa watu wakufa ni kina nani basi tutafahamu kwamba ni kina nani waliomwita kwa hiyo tutazungumzia barua zao walizoziandika kwenda kwa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma lakini pia baada al-Husayn radhiyallahu anhu kupata barua hizo tutazungumzia tukio la kumpeleka ibn ammi yake Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Aqil bin Abi Talib na Ali bin Abi Talib ni ndugu Ali amemzaa Hussein na aqila amemzaa muslim huyu muslim ibn aqil ibn abi talib na al-Husayn ibn ali ibn abi talib kwa hiyo aqil eh, muslim na aqil ni mtu na ibn ammi yake ibn ammi yake aqil amemzaa muslim yani aqil ibn abi talib amemzaa muslim na Ali bin Abi Talib amemzaa al-Husayn kwa hiyo barua zilipokuja kwa wingi katika eh, kwa Ali bin Abi kwa, kwa al-Husayn bin Ali radhiallahu anhuma al-Husayn akamtuma ndugu yake yani ibn ammi yake Muslim bin aqim hebu nenda huko Iraq huko huko Iraq yani al-Kufa kasikilize habari zao hawa watu ni kweli wanayosema kaangalie mazingira kwa tutaeleza mazingira ya kutumwa Muslim ibn Aqil radhiyallahu anhu na alichokiona kwa watu wa Al-Kufa na ujumbe aliompelekea Al-Husayn radhiyallahu anhu mpaka pia kuuawa Muslim kadhalika tutazungumzia msafara wa al-Husayn bin Ali radhiallahu anhuma kuelekea katika mji wa Al-Kufa baada ya kuhakikishiwa na ndugu yake Muslim wakatoka kuelekea Al-Kufa ah, pia kuna umuhimu wa kuangalia msimamo wa masahaba masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahaba wenzake sasa waliokuwepo kwa wakati ule walikuwa na msimamo gani kuhusiana na safari ya al-Hussein radhiyallahu anhu kwenda Kufa tutataja baadhi ya kauli na misimamo walioonyesha baadhi ya masahaba wenzake akiwemo Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib huyu al-Husaini akimwona Abdullah ibn Abbas ni babu yake kwa sababu ni ammi wa baba yake lakini pia kwa upande mwingine anakuwa ni ammi yake naam ni ammi yake kwa upande fulani kwa sababu akija kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam al akipita kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa Abdullah ibn Abbas yuko katika manzila ya babu kwa sababu huyu ni ibn ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Hussein akimwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni babu yake Hussein akimwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni babu yake aliyemzalia mama yake فاطمة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن عباس نمتوم صلى الله عليه وسلم ابن عم وين عبد الله بن عباس بن عبد المطلب نمتوم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب lakini akipita kwa Ali الله ta'ala anhu ni ammi yake kwa sababu huyu Abdullah ibn Abbas na Ali ibn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hawa vile vile ni ibn ammi huyu ni Ali ibn Abd ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib na Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib kwa kwa njia zote hizi mbili akipita huko anakuwa ni ammi kwa sababu ni ibn ammi wa baba yake na akipita huko anakuwa ni babu kwa sababu ni ibn ammi wa babu yake hivi ndivyo alivyo al-Husayn Abdullah ibn Abbas fi Abdullah ibn Abbas alikuwa na maneno ya kumwambia al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kuhusiana na msafara wake wa kuelekea Iraq yani al-Kufa katika mji wa al-Kufa sababu Iraq ya Kufa iko katika nchi ya Iraq pia vile vile tutaelezea msimamo wa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma alikuweko alipata taarifa kwamba Abdullah ibn Abbas ameitwa na watu Kufa aende huko Abdullah al-Husayn ibn Ali ameitwa na watu wa Kufa aende huko ili akawe mtawala aliposikia taarifa hizo Abdullah ibn Umar alikuwa na ya kumwambia Hussein na kuonyesha msimamo wake dhidi ya watu wa Kufa pia msimamo wa Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma kadhalika msimamo wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu wote hawa masahaba tuliowataja walikuwa na mawakifu zao juu ya msafara wa al-Husayn radhiyallahu anhu kuelekea Kufa na hakuna hata mmoja katika hawa aliyemkubalia na walikuwa wanawafahamu na walimpa maelezo kuhusiana na Kufa ikoje na watu wake wako vipi ambayo ndiyo mji wa watu wanaojinasibisha na mapenzi ya ahlul bait kama tutakavyoona katika majlisi itakayokuja tutakapolizungumzia jambo hilo kadhalika tutaelezea suala la kuwasili al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu katika ardhi ya Karbala katika ardhi ya Karbala pia majlisi nyingine itaelezea yale yaliyotokea hapo Karbala mpaka kufikia kuuawa al-Hussein bin Ali radhiallahu anhuma na kuelezea ni nani aliyemuua Hussein kwa kubashir aliyebashiri hasa kumuua ni nani iko haja ya kufahamu hivyo lakini pia kuwajua hao waliomuua kwa kusaidiana ni kina nani na ni njama za nani kadhalika tutaelezea msimamo wa Yazid bin Muawiya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma kuhusiana na kifo cha Husaini tutamzungumzia Yazid na msimamo wake juu ya kifo cha Husaini kwa sababu Husaini aliuawa katika kipindi cha utawala wa Yazid Husaini radhiallahu anhu aliuawa katika kipindi cha utawala wa Yazid Yazid alikuwa ni mrithi wa utawala kutoka kwa baba yake Muawiya ibn Abi Sufyan as-sahabi ابن الصحابي يعني معاويه الصحابه لما بقى الصحابه ابو سفيان رضي الله عنهما وقت متوالى وهتوها يعني وتوالى ومعاويه رضي الله عنه دار الخلافه اليهامه كملكيه دمشق دمسكس huko nchini Syria مخليفه متوم صلى الله عليه وسلم انا مخليفه وتاتو دار الخلافه ilikuwa Madina wakati wa utawala na khilafa ya Ali bin Abi Talib na mtoto wake Al-Hasan daru ya khilafa ilikuwa Kufa wakati wa Muawiya na kizazi chake katika Bani Umayya daru ya khilafa ilikuwa Dimashq yani Damascus mpaka ulipoanguka utawala wa Bani Umayya mwaka 132 ikasimama daru daula ya Abbasiyya na daru ya khilafa ilikuwa Baghdad kwa hiyo Yazid ibn Muawiya alikuwa yuko Sham katika mji wa Damascus Dimishk lakini ndiye aliyekuwa mtawala kwa wakati ule na gavana alimuweka katika jimbo lile la Kufa pamoja na Basra kwa wakati ule alikuwa bwana mmoja akiitwa Ubaidullah ibn Ziyad. Kwa hiyo tutaidurusu hii kadhia kwa kuangalia upande wa utawala, upande wa kijeshi na kisiasa na kivita. Ni nani alibashiri kumuua na ni kina nani walisaidiana naye huyo muuaji na wenzake katika kumuua Hussein? رضي الله تعالى عنه na pia vile vile tutaelezea msimamo kwa ikhtisari msimamo wa sunnah wal jamaa kuhusu Yazid ibn Muawiya lakini mwisho sehemu ya tano katika majalisi zetu tutazungumzia masala ya maombolezo maombolezo ambayo yamedhihiri ulimwenguni yanayofanywa na ashia rafidha kuhusu kifo cha al-Husaini radhiallahu ta'ala anhu namna wanavyoombeleza wanavulia na kuomboleza kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na aqwali za maimamu ambao wao wanawakubali katika ahli albayt kama Ali bin Abi Talib na wengineo kuhusiana na kulia na kuomboleza kadhalika kadhia ya kujipiga usoni au kifuani kwa minyororo na mapanga wakajikatakata visu kwa wale ambao wana ujasiri wa kufanya hivyo na wale wanaojipiga kidogo kidogo na wale wanaojipiga sana yani kupatikana latm latmul khudud au shaqqul juyub kupasua lisani za kanzu au kupasua au kujipiga kwenye uso au kwenye vifua na namna wanavyosema wanawachuoni au namna wanavyosema maimamu wao wanaokubali na kauli za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika kuonyesha huzuni kwa kuvaa nguo nyeusi na mingineyo inayofungamana na jambo hili na mawqif ya kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia al-Hasan wal Hussein juu ya kuuawa kwa, kwa Hussein wao wanasemaje wanasema nani kamuua ni nani aliyemuua al-Hussein wao wanasemaje wale watoto wa, walioachwa kile kizazi kilichoachwa kizazi cha, cha mtume sallallahu alaihi kilichoachwa baada ya al-Hussein baada ya tukio la Karbala je wale ahli bait wao wanasema nini katika fikra yao na dhana yao wanaona kwamba nani alimuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu bali kudhihiri kwa baadhi ya mapote kama wale waliojiita at-tawwabun ni ushahidi wa kutosha ambao unafahamisha kwamba ni nani muuaji wa Hussein radhiallahu ta'ala anhu sasa sisi tunayazungumza haya yote hasa kwa munasaba wa masiku haya kwa sababu kuu tatu kwa hiyo tunazungumzia mambo haya kwa hiyo tusikae kimya tu sababu ya kwanza kwanza hili ni jambo la kihistoria ambalo linamgusa mmoja katika watu wakubwa katika umma huu ambaye ni mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza kupitia historia yake lakini historia sahihi kupitia historia sahihi iliyopatikana kwenye tukio hili kuna mambo mengi ya kujifunza kupitia mtu huyu siku zote watu wema huweka alama njema katika ardhi kwa hiyo wanapozungumziwa kuna mambo mema mengi ya kujifunza lakini pia watu waovu huweka alama mbaya katika ardhi vinavyotajwa visa vyao kuna mengi ya kuzingatia na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akataja qasas al-anbiya wal-mursalin visa vya manabii walioambiya na mursalin lakini pia ametaja visa vya tughat kama kina Firaun na wenzake katika watu waovu waliopita katika hii ardhi هل يكون عبرة للمعتبرين نفعل هيفو لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب حقيقة والله كنا katika visa vyao mazingatio kwa watu wenye akili kwa hiyo kadhalika visa vya masahaba na tabiin na atba'u tabiin na watu wema ndani yake kuna mazingatio na hasa kwa sababu kumetokea tukio kama hili la kinyama tukio la kidhalimu lililomgusa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka waliomfanyia hivyo ni madhalim na hawana namna ya kujificha kwa hiyo ufahamu pia akiba yao na hatima yao ilivyokuwa kuna mambo mengi ya kuzingatia hii ni sababu sababu nyingine ya kwanza ni kujifunza na sababu ya pili ni kupata mazingatio sababu sisi tuko kwenye kusoma ilmu kuna mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tujifunze miongoni mwa mambo hayo ni historia watu wengi wamekuwa wana dhaifu katika kutafakari wana udhaifu wa kutafakari udhaifu wa kutoa maamuzi udhaifu wa kuufikia ukweli kwa sababu hawana historia nzuri hawana historia ya waliotangulia kwa sababu siku zote mwanadamu anaishi kwa kuiga na kufuata nyendo za waliomtangulia ikiwa wewe hujui mwenendo wa watu waliotangulia waliofanya walifanya walioyafanya mpaka wakafanikiwa ikawa wewe hukufuati hujui ile historia yao namna gani walifanikiwa ni ngumu sana wewe kufanikiwa katika maisha yako kadhalika kama hujui historia ya waliofeli katika maisha yao hukujua nyendo zao na jambo gani liliwaingiza katika kufeli ili wewe litahadhari ikiwa wewe huna tabia ya kujifunza mambo hayo ni ngumu sana kusalimika kwa hiyo ujue historia ya watu wema njia gani walipita wakafanikiwa ili na wewe uige ufuate tashabbahu fa in lam takunu mithlahum wa in lam takunu mithlahum fatashabbahu au tashabbahu wa in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falah jifananisheni na wao ijapo mkiwa ijapo mkichukua si mfano wao hata kama wewe huwezi kufikia kama yeye lakini iga mwenendo wake kwa sababu kujifananisha na watu wema ndiko kufaulu kwa hiyo kuna kujifunza na pia vile vile jambo jingine kuna kuna mazingatio ndani yake lakini pia sisi tunasoma jambo hili na historia hii ya kuuawa kwa huyu mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nia na madhumuni ya kupambana dhidi ya upotoshaji wa kimaksudi unaofanywa na ashia Rafidh juu ya tukio hili kwa sababu mazingira waliyotengeneza na dhana waliyoijenga kwa watu wamejenga dhana katika akili za watu tangu walipoamua kulitangaza jambo hili dhahiri na kuingiliwa na watu mbalimbali wamejenga dhana kana kwamba waliomuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni ahlu sunna kwamba nyinyi ahlu sunna mmemuua mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi madhalim mmemuua watataja mambo mengi hapo watatajwa bani umayya watatajwa kina fulani watatajwa kina fulani yatawekwa yaliyokuwepo na, na mengi ambayo hayako kwa maana zitatumika aya mahali sipaki ahadithi mahali sipaki na historia ya uongo ili kuwadanganya watu sasa tutakapokuwa tunayazungumza mambo haya kwa mujibu wa kwa, kwa kutumia ushahidi na adilla za kisheria na bayinat juu ya ku, ya ukweli wa jambo hili basi nafasi ya upotoshaji itakuwa ni ndogo sana lakini kila tunaponyamazia upotoshaji unaofanyika ikawa wapotoshaji wanaendelea kupotosha na kuzungumza uongo uongo ukikaririwa ukikaririwa ukikaririwa kifalsafa wao wenyewe wanakuambia unatakiwa uwe yani jambo la uongo ikzib thumma kdhib thumma kdhib thumma kdhib hata yusaddiqaka an-nas sema uongo sema uongo sema uongo endelea endelea usinyamaze jambo la uongo likariri kariri kariri mpaka itafika wakati watu watakusadikisha utaona kweli lakini pia ikdhib thumma kdhib thumma kdhib hatta tusaddiqa nafsaka sema uongo sema uongo mpaka yafika wakati sasa ujisadikishe mwenyewe waona kwamba kweli hivi ninavyozungumza wewe mwenyewe wajua kwamba mimi nimezua uongo hapa. lakini sasa wenda wenda wadanganya wadanganya wadanganya mpaka ule uongo ule uzua wawa wewe mwenyewe pia wauamini sasa akili za watu wengi sana zilivyo watu wengi walivyo hawana uwezo wa kupambana na, na upotoshaji kwa sababu maarifa yao katika upambanuzi wa mambo hasa mambo ya kidini bali hasa mambo ya kihistoria ni maarifa duni sana huo ndio uhalisia ulivyo watu wengi katika waislamu maarifa yao katika kupambanua kwamba hili la kweli na hili la uongo maarifa yao ni madogo sana kiasi ambacho ukiingiza kitu kidogo tu tayari ushawachanganya watu kuna baadhi ya mambo huwezi kuwadanganya watu kwa mfano ukiingiza mambo ya mipira ukileta historia ya uongo ya mpira ima ligi za hapa ndani au ligi za Ulaya watu wote watakukadhibisha ah uongo yule bwana asema kadha wa kadha kwa sababu haya ni mambo yanayojulikana kwa mustawa alalam mpaka kwa watoto wadogo ukamtaja mchezaji fulani kaeka rekodi fulani amechezea timu fulani na hali ya kuwa hajafika timu wala haja hajacheza timu hiyo watu wote watakukadhibisha jamaa huyu ni mwongo kweli kwa nini kwa sababu watu wanayakini juu ya mambo yao hivyo hivyo siasa ukiingia mambo ya siasa na utawala ukitaja mambo kinyume na ilivyokuwa hakuna atakayekukubalia utashambuliwa wewe kwamba wasema ukongo wapotosha kwa sababu watu wana umahiri katika mambo yao lakini likija jambo la dini sasa hapo utawaburuza wengi sana kwa sababu wengi katika jambo la dini ni mambumbumbu hawataki kujua kwa hiyo upotoshaji wake unakuwa ni mbaya sana kadhalika si kwa wale ambao hawakusoma dini tu bali ubabaishaji unapokuja katika mambo ya kihistoria hata wale wanaosoma dini ambao hawafuatilii mambo historia ya kweli na uthibiti wa riwaya na upembuzi wake wengi wanatatizika kwa hiyo kuna umuhimu wa sisi kuyatazama mambo haya na ku, na kuyazungumza kiukweli uhalisia wake ulikuwaje kisha baada ya hapo ataachiwa mtu yeye mwenyewe na na Mola wake anayetaka ataamini asipotaka atakufuru lakini baina ifanyike kwa kadiri ya uwezo tuweze kufanya yale mambo ambayo mambo ambayo yako juu ya uwezo wetu kwa hiyo tupige kelele hizi na tuzibainishe hoja kwa kadiri ya hali na uwezo tuliokuwa nao lakini tusiwe tumekaa kimya tuseme tunachoweza kusema tukiseme kwa watu wasikie na hasa hasa tulabu alilm wakifahamu matulabu alilm watakuwa na uwezo wa kuufikisha ujumbe kwa hiyo katika kulizungumzia hili mimi na saha zangu tulabu alilmi wanatakiwa wawe makini sana katika kufuatilia maelezo tutakayoyatoa hatua baada ya hatua ili na wao wakawe wajumbe kwa watu wao kuwafikishia ukweli juu ya tukio hili wawafikishie wafahamu lakini hutaweza kuwafahamisha watu ikiwa wewe mwenyewe bado hujafahamu kwa hiyo kwa sababu hizi tatu nilizozitaja sisi tutalizungumzia tukio hili biidhnillahi lkarim na majlisi yetu ya kesho ni kama nilivyosema tutakuja kuzungumzia kumzungumzia ni nani Hussein radhiallahu ta'ala anhu Hussein ni nani yani na ahlul bait msimamo wa ahlus sunna wanaotazama vipi ahlul bait rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa sababu maudhui inayofuata nikiingiza kwenye maudhui hii nitachanganya na maelezo yake yatarifuka sio chini ya nusu saa tena sitakuwa na uwezo wa kuzungumza chini ya nusu saa kuhusiana na maelezo yanayofuatia kwa hiyo kihikma na busara ni kutenganisha mazungumzo haya kwa insha Allah katika majlisi ya kesho kuhusiana na maqtal al-Husayn mawqif ahli sunnah wal fi maqtal al tutakuja kuanzia huyu Hussein ni nani na nukta nyingine zinazofuatia chini yake wallahu ta'ala a'lam